ide, snima, sve. I ovo. Nije to. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم سلم تسليما كثيرا زاهر فريبة الله جل شانه danas mu salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja يا أيها الذين آمنوا haqqa الله wa la tamutunna illa wa وأنتم muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od koji da se boji istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braću, prošlo predavanje, <clears throat> počeli smo sa tumačenjem 28. ajeta iz sura Al-Kahf, u kojoj se govori, u kojem se govori o drugom fitnaluku, o drugom od šest fitnaluka koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u ovoj uzvišenoj kuranskoj suri. A to je fitnaluk ili fitna ili iskušenje ugleda. Spomenuli smo povod objave ovog ajeta kao što je zabilje žima muslim u svom sahihu Sad ibn Abi Waqasa radijallahu ta'ala anhu da su došle da je došla skupina Kurejšija skupina uglednih, bogatih Kurejšija Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekli mu Muhammede kad bi izbacio iz svog sjela i svoje družine ove siromašne onda bi mi došli i slušali bi Međutim dok se god nalazi ovo, ova sitna raja, ili ova sitna boranija, pa da mi nećemo da dođemo da te slušamo. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao veliku i jaku želju da svi ljudi krenu pravi putem, da do svi ljudi dođe istina. I zato je pomislio, kao što je došlo u samom hadisu, pomislio je da posebno napravi sjelo za ove ugledne kurejišije koji bi bili odvojeni od ovih siromašnih muslimana. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj ajet iz ove uzvišne kuranske sure u kojem naređuje poslaniku sallallahu alaihi wasallam da se čvrsto drži oni koji mole se Allahu subhanahu wa ta'ala jutrom i večer. Znači da ne obraća ni u kom slučaju pažnju na te kurejšije, na te mušrike, koji su, pa makar bili bogati, makar bili ljudi od ugleda, da ne obraća pažnju na njih. I ono što oni od njega traže, nego da se čvrsto drži društva bogobojaznih, društva vjernika, pa makar oni bili sromašni. Pa makar oni bili sromašni. Jer, draga braću, kao što smo rekli, više puta na predavanju, više puta spomenu, prava, istinska vrijednost je vrijednost imana, vrijednost akvaluka, vrijednost koliko se ko boji Allah subhanahu wa ta'ala, koliko je ko blizak Allah subhanahu wa ta'ala, koliko se ko, koliko se ko kloni harama, ne da li je neko od ugleda ili nije od ugleda i tako dalje. I zato vidimo ovdje, ovaj kuranski ajed je nešto što nas uči mnogo, mnogo stvari. I vidit ćemo koliko samo pouka i poruka možemo da izvučemo iz ovog kuranskog ajeda. Međutim, ono što su mušrici tražili ovdje od poslanika sallallahu alaihi wa to se dešavalo i sa priješnjim poslanicima. To se dešavalo i sa priješnjim poslanicima. Pa nam tako Allah subhanahu wa ta'ala kada nam govori o poslanicima, spominje nam između ostalog to kako su te glavešine tih poslanika dolazili svojim poslanicima i govorili kako ćemo u tebe povjerovati, a tebe slijede ti i ti. A tebe slijede ti siromašni ili ta sitna buranija i tako dalje. Kako ćemo u tebe povjerovati? Pa Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjera Nuh alaihi salam i njegovog naroda kada smo došli rekli su mu kao nu minu leke u tebe hake Kaže, zar da u tebe povjerujemo, a tebe slijedi ova sitna raja tebe slijede ovi siromašni. Znači to se isto dešavali sa prijašnjim poslanicima. I zato kao što se kaže, jedna poslanica kaže, a tarih je odu nefseo, historija se ponavlja. I zato mi, musliman, gleda na događaje u svom vremen, U svom vremen, Danas jedan musliman posmatra današnje događaje u cijelom svijetu. Kroz ono o čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o prijašnjim poslanicima. I vidjet ćemo da je odnos istine i neistine u svakom vremenu isti. Odnos istine i neistine i u svakom vremenu isti. Od Adama a.s. Nuh a.s. preko ovog poslanika sve do današnjeg dana. Vremena se mijenjaju. E, izgled društva se mijenja. Tehnologija se normalno mijenja. Društvo napreduje. Međutim, odnos istine prema neistini, odnos, odnos neistine prema istini, uvijek ostaje isti. Znači, uvijek oni koji neće da vjeruju, oni traže neka opravdanja za, za svoje nevjerovanje, za svoje griješenje, tako da men ljuti moni koji hoće da se predaju Allahu subhanahu wa ta'ala, oni se predaju Allahu subhanahu wa ta'ala da ne znam u kakvoj situaciji i u kakvom vremenu i prostoru da se nalaze. Treba vreći iz ovog kuranskog ajeta. Da ne dužimo, da ne ostanemo puno na njemu, jer na njemu mi mogli ostati, da ne pravimo ponovo unutar ovog ciklusa predavanja, da napravimo ciklus. Međutim, u ovom kuranskom ajetu vidimo ponovo, nakon što je prethodilo na početku suri, o tome smo govorili. Međutim, ovdje ponovo vidimo vrijednost druženja sa bogobojasnim. Vrijednost druženja sa bogobojasnim. Na početku Kuranske sure smo vidjeli kako. Kako Allah subhanahu wa ta'ala namudi jednog psa koji je bio u društvu dobrih ljudi. I Allah Đalšanu ga spomenuo u Kur'anu u svojoj posljednjoj objavi koji će se spominjati sve do sudnjeg dana. Međutim, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala sada naređuje, pasite subhanallah, poslaniku sallallahu alaihi sallam, najodabranijem čovjeku, najodabranijem stvorenju na dunjalku, Allah subhanahu wa ta'ala mu naređuje njemu, koji je poslanik, njemu naređuje da se drži čusto pravih vjernika. Pa makar oni bili sromašni. Što znači, svog prijatelja biraš ne po vanjskom izgledu, u smislu ugleda, u smislu snage, u smislu uticaja. Možda biraš po imanu. Jer čovjek kada je bogobojasan, znači kada si u njegovom društvu, ono što bi se reklo, taj takvaluk na jedan način prelazi na tebe. Znači samo možeš da se koristiš od njega. Samo možeš da se koristiš od njega. I zato koliko puta smo osjetili, primijetili, osjetili. Znači svana nekada vidiš čovjeka koji je bogobojazan. Samo što ga pogledaš, subhanallah, utiče na tvoj dan utječe na tvoj iman. Vidiš čovjeka, vidiš nur lice. Vidiš nur lice, vidiš da je čovjek odan Allah, predan Allah, subhanahu wa ta, odmah utječe na tvoj. Samo si ga vidio, niti si čuo da kaže jednu riječ, niti si ga išta pitao, niti si od njega poslušao savjet pred. Međutim, samo ga pogledaš, Allahu akbar. E, A sam misli kako je kada se čovjek trudi, da čitav svoj život provodi sa ljudima koji su od hajra. Ljudi koji će dogoditi o hajru, koji neće govoriti o glupostima, koji će pričati o stvarima dunjaloka, o ovome, da uvijek će ti gledat, govoriti kako da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. U smislu, u svakoj pojavi, normalno mi danas nećemo pričati samo jedno jednoj stvari. I o kojoj god stvari danas da pričamo, možemo da posmatramo to sa aspekta bogobojaznosti, takvaluka, islama i tako dalje. Druga sad, draga braćo, kao što kaže še i sadi, rahmatullahi alaihi, da mu kuranskom ajetu pouka i poruka, u svade iz ovog kuranskog ajeta, izlači vrijednost jutarnjeg i večernjeg zikra. Jutarnjeg i večernjeg zikra. Ovdje prije svega se podrazumijeva također i namaz, znači koji se obavlja jutrom i večer. Međutim, također i podrazumijeva šta? One zikrove, onaj zikr koji je činio poslanik sallallahu alaihi wasallam ujutru i na večer. Takozvani jutarnji i večernji zikr. A to je zikr prije izlaska i zikr prije zalaska sunca. Znači, od prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bilo da spominje, da uči određene dome, određene zikrove, prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Znači, posle sabah namaza, posle zikra, posle namaza, poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio taj zikr, i normalno prije akšam, prije akšam namaza, tad bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam također učio te dove. Normalno, ovdje nemamo sada prostora da govorimo koje su to dove, E, koja je njihova vrijednost. Jer za svaku tu dom, za svaki taj zikr ima, da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, ko prouči to i to, Allah će ga sačuvati od toga i od toga. Ko prouči to i to, Allah Đelešanu će podariti to i to. Ko prouči to i to, Allah Đelešanu će ga sačuvati od ovog. Allah Đelešanu će od njega otplanti ovu i tako dalje. Znači, pogledajte, vratite se, pogotovo imate onu malu knjigu Hisnul Muslim, i tu ćete vidjeti te hadise u cijelosti znači gdje spominje poslanik alejhi salatu vesselam koji način koji vid zikra da se uči bilo da je sto puta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ili sto puta la ilaha illallah wahdahu la sharika ili sedam puta hasbi allah la ilaha illa tako dalje znači šta slijedi onome ko to prouči Draga vraćo, vrijednosti jutarnjeg i večernjeg zikra su velike. I zato, na primjer, vidjet će tu da je tu zaštita od šeitana. Zašta od šeitanske vesvesi zaštita od sihra, da Allah Đelešanu sačuva, zaštita od ljenosti, zaštita od tuge, zaštita od brige, zaštita od duga, zaštita od ovoga, zaštita od sile, zaštita od svi ti stvari, poslanih sallallahu alaihi wasallam nas je uputio da nam je zaštita od toga. Znači dobro zapamtite. I zato subhanallah ponekad vidiš čovjeka, mladog čovjeka, muslimana, četiri koji je uvijek, znači uvijek u nekoj brizi uvijek u nekoj tuzi, uvijek u nekim problema. Međutim, pitaš ga, zikriš li utarnji zikr? Zikriš li večernji zikr? Svahana, primijetio sam, znači ima ljudi, da je Allah Đelšanu nagradi, maša Allah hoće da nauče Kur'an na pamet. Krenuli su putem, krenuli su tim putem. Međutim, kada im kažeš jutarnji zikr, večernji zikr, kažu šta je to? Jutarnji zikr, večernji zikr, šta je to? Znači, praksa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koju poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije napuštao. I zato ćete vidjeti tu, ponovo ponavljam, znači zaštita od svesa šeitanskih, zaštita od napada šeitana, zaštita od brige, zaštita od tuge, zaštita od sile, zaštita od svih stvari koji mogu čovjeka da zadesi. Mimo toga što je velika nagrada na ahiratu onome ko prouči to i to. Normalno znači ovo su zikrovi koji su došli u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači koji su došli u vjerodostojnom sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne zikrovi koji palo na pamet nekom šejihu, reci sto puta, taj taj salavat i onda ljude oba, oba, obavezuje, ljude oko njega da to uče. I zato, na primjer, prije nekoliko je došao mladić i donio mi papir, kaže, dobio sam ovo, moram učiti svako jutro, ili šta ja znam, ili svako večer, ili samo jutro, ili samo najveće, tamo neki salavat, ovaki salavat, ovaki, znači uošte nije došao nešto tome je slično u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ono o čemu ovdje govorimo, jeste ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sad ti, draga braćo, u kuranskom majetu imamo jednu drugu stvar. A to je opasnost sljeđenja strasti. Govor o strastima je velika stvar. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje zabranjuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kaže وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا I nemoj slijediti, nemoj slušati onoga čije smo srce udaljili od Allaha, od teba heva, i koji slijedi svoje strasti. Treba vraću, Allah je našanu je stvorio čovjeka u takvom obliku i po takvoj prirodi da je u njemu dao strast. Da je u čovjeku dao strast. I da čovjek ima nagona kao što ima nagon prema hranu, prema hrani, prema piću. Isto tako čovjek ima nagon prema haramu. Prema onome što Allah je našanu zabrano. To je priroda po kojoj Allah je našanu stvorio čovjeka suprotno tome, i drugače toga su ko? Allah Đelešanu je stvorio meleke. Znači, oni nemaju strast, niti naklonost prema tim stvarima. Međutim, Allah Đelešanu je stvorio čovjeka da ima naklonost prema tim stvarima. Međutim, šta? Allah Đelešanu ti je pojasnio šta ti je zabranjeno, šta ti je dozvoljeno od toga. Znači, čovjek normalno da svoje strasti, na mnogi je dozvoljeno način, dozvoljeno je da isprazni svoje strasti. I to nam je ošte poznato. Međutim, kada se u Kur'anu spomene sljeđenje strasti, onda se misle strasti koje vode ka haram, i zato čovjek ima strast da učini ovo, da učini ovo, da učini ovo. Međutim, ako se čovjek pusti svojim strastima, i da ga njegovi strasti vode, i da on govori samo ono što njegove strasti traže, da gleda samo ono što njegove strasti traže, da e, čini svojim rukama što strasti traže, svojim nogama što strasti traže, znači svojim mislima što... Znači to čovjeka vodi gdje je? znači vodi ih u propast. I zato Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mislima u Kur'anu kaže, jesi ti vidi onoga koji je svoje strasti uzao za svog Boga? Audu billahi ta'ala. Znači Allah jalla šanu to slijedjenje strasti i onoga ko slijedi samo svoje strasti naziva i kaže da je taj čovjek uzao svoje strasti za Boga mimo Allah subhanahu wa ta'ala. To jeste slijedi svoje strasti i obožavaj kao što treba Allah subhanahu wa ta'ala da se obožava. I zato, draga braću, čovjek dopusti i ostaje mjesta svojim strastima, nego strastima I zato čovjek mora da vodi borbu sa samim sobom. I to je jedna dugotrajna borba. To nije nešto što je lahko. Ne može čovjek neku stvar tek tako odmah ostaviti. Međutim, ako ne možeš odmah ostaviti i vidiš da je supo u haram, međutim, svjestan se da je to haram, nastavi borbu sa samim sobom. Nastavi, nastavi, nastavi. To je takozvana muđaheda. I ako se budeš ako ne budeš digo ruke i predosi, Allah Đelešanu će to put napraviti. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ سُبِرًا Oni koji se budu borili na našem putu, mi ćemo uputiti našim putima. Znači, i ovdje se podrazumijeva, kao što kažu komentatori Kur'ana, i džihad sa samim sobom. Znači, trudi se, trudi se da ostaviš taj haram, trudi se da izvršavaš ovu stvar, trudi se da radiš ovo. Allah Đelšanu će te uputiti. Međutim, bitna je stvar da se trudiš, da ne digneš ruke i da ne kažeš sada, se ja predaj. Sad ti, draga braća, ono što vidimo također u ovom kuranskom majetu, jeste da Allah Đelešanu ovdje kaže men agfelna kalbehu an zikrina. Allah Đelešanu kaže onaj čije smo srce zapečetili ili onaj čije smo srce odveli u gaflet. Pogledaj, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on da Allah subhanahu wa ta'ala to srce koje ne pokonu, da je Allah Đelešanu ga odveo u zabludu. To je kazna. To je kazna od Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah je lešanu u ono srce koje u svom u sebi nastavlja mjesta za Allah i za vjeru. Allah je lešanu za zapečati. I onda to srce postane tako hladno, postane mu svejedno. Slušalo ono opomenu ili ne slušalo, neće mu koristiti. Zbog čega? Zato što Allah je lešanu dao toliko prilika. Međutim, čovjek se brinuo za svaku stvar, samo se nije brinuo za svoju vjeru. Za sve je našo vrijeme naše vrijeme za svoj porodicu, što je normalno. Našao je vrijeme kako da zaradi. Našao je vrijeme kako da provede svoje vrijeme. Našao je e, vrijeme da se opusti, da trenira, da, da ima neku zabavu, da ima neki hobi. Za sve je to našao vrijeme. Međutim, kada mu kažeš vjera, onda čovjek za to nema vremena. Kada mu kažeš Allah subhanahu wa ta'ala, nema vremena uopšte da razmisli koji je stvorio nebesa i zemlje. Nema vremena uopšte da razmišlja šta će biti posle smrti. Znači čovjek namjerno ne želi Nema vremena za to. Takovo srce Allah subhanahu wa ta'ala zapečati. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže i zato je ishod tog čovjeka loš. I onda kraj tog čovjeka biva veoma loš. I zato Sejdu Kutb rahmatullahi alaihi u svom komentaru ima jedan lijep govor. Pa sam mislio da prenesem samo jednu rečenicu. Kaže, nam se Allah Đelešanu smije. Ko ne želi da njegove strasti slijede ono što je došlo od Allaha, pa onda nema igranja na račun akide. Još jednom ponavljam. Ko ne želi da njegove strasti slijede ono što je došlo od Allaha, pa onda nema igranja na račun akide. Šta ovdje hoće da kaže? On ovdje hoće da kaže, ako čovjek ne želi na se preda vjeri, i ne želi da njegove strasti slijede ono što je došlo, znači da čovjek svoju želju okrene da slijede ono što je došlo u Koranu i Sunnetu. Onda nema tu mjesta da tako kažemo da se čovjek igra sa vjerom. Kao što danas neki ljudi ne mogu neke stvari da provedu. Ne mogu neke stvari da spravedu od vjere. Onda čovjek počne da kaže, e, ja ne znam zašto je to. Da li je to stvarno naređeno? Zbog čega je to naređeno? Zbog čega je to? Počne da se igra s vjerom, da Allah Đalašanu sačuva. Ljudi se igraju sa vjerom. Spomeneš mu neku stvar, kažeš mu, Allah poslanik to tako učinio, to je poslanik činio u svoje vrijeme. Kažeš mu Allah Đalešanu to kaže, kaže međutim, nije to tako. Ljudi u trenutku kada dignu ruke i nema te borbe sa samim sobom, onda počinju da Allah Đalešanu sačuva da se igraju sa svojom vjerom. Onda počinju da daju opravdanja svojim postupcima i da im nađu neke krive puteve da opravdaju da je to u redu. Pa kažeš mu, ma, gdje u Kur'anu piše da je to zabranjeno, gdje u Kur'anu piše da je to naređeno, ja u Kur'anu to nisam našao, nisam u Kur'anu našao da piše da se ne smije nositi zlato, nisam u Kur'anu našao ovo. Znači ljudi, Allah Đelešanu sad ću počinju da se igraju sa Allahom Đelešanu vjerom. I zato ovdje, kako je lijepo ovo što kaže Sejdu Kul, fena mu džamen ala hisab na akid, onda nema igranja na račun akide, jer akida, vjerovanje, te uči da se potpuno predaš onome što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika alejhi salatu wa I da malo ne ostavljaš prostora, da <clears throat> ostavljaš prostora za svoje stra strast. Da nas Allah dželle vešanu od toga sačuva. U 30. i 31. ajetu ove kuranske sure, draga braćo, u tri nova ova ajeta, imamo da Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači imamo, kao što smo imali ajet prije ovoga. Znači imali smo ovom ajetu prije obraćanja. Vosobjer nefsek. Ti se čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru i jutrom večer. Pa prije toga smo imali vatru utru ma uhi lejki mi Vatru ma uhi. Čitaj ono što se objavlje od knjige tvojeg gospodara. Pa sad ovdje ponovo imamo obraćanje poslaniku alaihi salatu wasalam. Međutim, sada je ovdje obraćanje vezano za poslanikov davet. Za poslanikov pozivanje drugih na pravi put. Pa mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Reci istina, reci o Muhammede, o Muhammede reci istina dolazi od vašeg gospodara. O Muhammede, reci ljudima, istina dolazi od vašeg gospodara. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Pa ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ako neće da vjeruje, pa neka ne vjeruje. Znači ovako Allah subhanahu wa ta'ala počinje ovaj kuranski ajet. Ovdje hoće na početku da se da do znanja Allahovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na koji način da poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. A draga braćo, to je pozivanje. Ovaj kuranski ajet iz njegove naredbe se vidi jedna hrabrost. Vidi se jedna odlučnost. Vidi se jedna jačina. A to je Muhammed ustani. Wa qulil haqqu min rabbikum. Ustani ljudima reci istina dolazi od našeg gospodara. Znači, nema tu nekog straha. Nema tu nekog kukavičluka. Nego ustaneš među ljude i kažeš istina je od Allaha. Istina, istina. Ona ne može da postane neistina. Femen še'a fe ni uminu, omen še'a fe Pa ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ako neće da vjeruje, pa neka ne vjeruje. U ovom kuranskom majetu, draga braćo, nijukom slučaju se ne misli na takozvani etahir, odnosno odabiranje. A to da Allah je našanuhu prepustio čovjeku, da ako hoće da vjeruje, ako neće da vjeruje. Jer kao što neki ljudi danas koji da Allah je našanuhu potpuno iskrivljuju značenje Kur'ana, kažu, što ćemo ljudi pozivati na pravi put? Vidite, Allah je našanuhu kaže, ko hoće da vjeruje, neka vjeruje, ko neće da vjeruje, neka ne vjeruje. Jer kao što, znači, rekli smo, znači, danas, e, koliko sekti u islam, unutar islam i čak van islama, svoja iskrivljena vjerovanja potkrepljuju kuranskim ajetima. Najčudnije što sam naišao, ne znam da li sam vam spominjao, jeste jedan pravac, jedna nova vjera koja se zovu Behaije. Jedna nova vjera koja se zovu Behaije. Pisao sam jedan odgovor za strancu Mimber o toj vjeri. Znači to je vjera, to nikom slučaju nije sekta, poput Džahmija, poput Mu'atezila i tako dalje, nego je jedna vjera Behaija. Znači to je jedan čovjek koji je projeknom Perzijanac, koji je bio, da kažem musliman, odgojen u muslimanskoj porodci, koji sebe proglasio poslanikom. Sebe proglasio poslanikom. Znači ne radi se onim Ahmedijama, nego jednoj drugoj. I proglasio sebe poslanikom i napisao svetu knjigu. Međutim, tu svetu knjigu naziva Kitab el Aqdes, najsvetija knjiga. Najsvetija knjiga. I kada im se kaže, pa dobro, da li vjerujete u Kur'an? Kažu mi, vjerujemo u Kur'an. Vjerujete da je to i da je to isto od Allah subhanahu wa ta'ala, vjerujemo da je to isto. Vjerujete da je Kur'an iskrivljen? Kur'an nije iskrivljen. Znači kažu Kur'an nije iskrivljen. Međutim kažu, vjeruju svog poslanika, pa kako? Spominješ im kuranski ajete, kažu ne, to se namisli to. Pa, na primjer, onaj kuranski ajete, Allah Đelšanu kaže, nego on po, wa, wa nabijin. I on je pečak poslanstva, znači posljednji poslanik, pečak poslanstva, posljednji poslanik. Kažu ne, ovdje su kuranskom ajetu misli na pečak, znači nešto poput prstena. U arapskom jesku pečak znači prsten. Pa kao što je, kaže, prsten, ukraza čovjeka, tako isto Muhammed ukras poslanika. Međutim, ni u kom slučaju ne znači da on posljednji poslanik. Da Allah Đelšanu od toga sačuva da Allah Đelešanu. I pogledajte, i za svoje, da kažemo, spominju kuranske ajete, hadise poslanika, alihi salatu wasalam, mišljenju čunjaka, spominju Ibn Kesira, kaže Ibn Kesiru u svom tefsiru, tako i tako, znači, sve kako bi pokrijepili to svoje vjero. Međutim, pogledajte se za koje stvari dolaze, dolaze da ima poslanik posle Muhammeda sallallahu alihi wasalam, da Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu od toga sačuva. Međutim, draga braća, u ovom kuranskom ajetu se ovdje misli ovo kuranski ajet nije da Allah Đelešanu daje čovjeku izbor. Nego Allah Đelešanu mu ovdje ljudima prijeti. Pa Allah Đelešanu kaže, ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. I vidjet će ishod svog vjerovanja i nagradu svog vjerovanja. Ako neće da ne vjeruje i hoće da ne vjeruje i hoće da ostane u kufru, pa neka ostane u kufru i vidjet će šta će mu doći. Znači to je prijetnja. To je prijetnja, to je, takaj, to je stil Kur'ana da Allah Đelešanu se na razne načine obraća ljudima, da ljudi uključe svoj mozak, da uključe svoje razmišljanje, da vidi zbog čega Allah Đelešanu dao da budu na ovom dunjalu. Faman šafe li umin, ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. I vidjet će nagradu, i vidjet će ishod. Ome šafe li umin, pa fali akfur, ako hoće da ne vjeruje, neka ne vjeruje. I na Allah subhanahu wa ta'ala kaže, subhanahu, inna a'tadna li zalimine nara. Da Allah Đelešanu kaže, mi smo zanom čarima pripremili vatru. Allah Đelešanuhu sada u kuranskom ajetu. 29. 30. 31. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću moj kuranskoj suri, spominje neke od prizora sudnjeg dana. Allah Đelešanuhu ovdje spominje neke od prizora sudnjeg dana. Danas Allah Đelešanuhu sad ću ođati. Ja sam rekao, inša Allah, kada završimo sa tumačenjem sura El-Kahf, obećavam vam da ćemo početi sa ciklusom predavanja o ahiretu. Da ćemo govoriti o smrti, znači i sve ono što je vezano za ahiret, što je došlo u ajetima i vjerodostojnim hadisma Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, od opisa dženneta, od opisa džahennama i tako dalje. Znači, upisat ćemo, inša Allah i ta'ala, kroz hadise kao da u to gledamo. Međutim, ovdje Allah, jel našanu, sada spominje jedan detalj. To je stil Kur'ana. Nema istil Kur'ana da ti dođe jedna kur'anska sura o džennetu i samo se spominje dženne, dženne, dženne, dženne, dženne, dženne ti gotovo. Pa dođe kur'anska sura džahennem, džahennem, džahennem i gotovo. I završi. I nema više nigdje. Ne. Istil Kur'ana je. Znači Allah je lašanu ti spomnio pa ti spominje jedan detalj. Znači da čovjeka probudi. Jer draga vraćo, sjećanje na hiret je nešto što je najvažnije u životu jednog muslimana. A pogotovo u životu oni koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala jer koji se pripremaju da budu od onih koji će pozivati Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ljudi koji drže predavanja, ljudi koji su malimi, ljudi koji su mudarrisi, ljudi koji su imami, koji, su, e, koji se spremaju da budu imami, kao što su studen, učenici medresa, studenti fakulteta. Znači ti su ljudi posebno, znači, im je potrebno to. Zbog čega? Da im vjera ne postane profesionalizam. A i da kažemo svim drugim ljudima kako im vjera ne bi postala forma. Znači da čovjek jednostavno počne klanjati zbog čega, hajde, zato što, e, naučio, ne ga ja sad da ne klanjam i tako dalje. Zato ima ljudi, znači, on ide u džamiju, a to naučio u džamiju, neko naučio u birtiju, međutim on kaže, ja više, ali ja sam naučio idem u džamiju, ja idem ono. I kaže, ma kaže, je li si ko tamo vratio, ma kaže, ko zna je li si ko tamo vratio. Da Allah Đelšanu sačuva, a takvi riječi. I zato, draga braću, vjera će, o dobro zapamtite, vjera će postati formalnost i profesionalizam ako ne bude sjećanja na ahiret. Ako ne bude sjećanja na ahiret. I sad to Allah djel našanu bi, pogledajte kako ovdje, na prvo spominje, Allah djel našanu nam govori kako je Allah djel našanu za zulom čar, za nevjednike, za griješnike, za one koji čine nepravdu na dunjalu, kako im Allah djel našanu pripremio vatru, džehennem. Međutim, Allah Đelešanu nam sada ovdje opisiva malo, opisuje malo taj džahnem. Međutim, normalno mi imamo na mnogo druge mjesta još opisan džahnem. Međutim, Allah Đelešanu sada spominje ovdje jedan detalj. A to je inna atebna li odvali nina naran ahata bihim surati kuhava. Kaže, mi smo za nevjernike, za zulumčare, za griješnike, pripremili vatru, čiji će zidovi biti sve oko njih. Čiji će zidovi biti sve oko njih. Oko koga? Oko ljudi koji se budu kažnjavali. Oko ljudi koji budu u džahnama. Allah Đelešanu nam sada ovdje šta? Znači, podučava nas kako će ljudi koji budu u džahnama, kako će biti kažnjavani. Biće u vatri, dobro, međutim, hoće li biti bačen u vatru? Pa će vatra biti samo ispod njih? Ili će vatra biti sa njihovi strana? Ili će vatra biti od ozgor? Allah Đelešanu nam ovdje podučava da čovjek koji će biti u džahnemu, da nas Allah djelašanu sačuva, da će biti u vatri sa svih strana. Da će biti u vatri sa svih strana. A jedan od tih detalja, da onaj ko, oni koji budu u vatri, da nas Allah sačuva, da će oko njih biti zidovi od vatri. E hata bihim suradiq. Suradiq u arapskom jeziku znači zidov. I Allah djelašanu će oko ljudi koji budu u džahnemu, oko njih dati da bude vatra oko njih. Znači da budu oko njega zid ili zidovi od vatri. To je, draga braću, došlo na drugim mjestima u Kur'an. Pa Allah Đelšanu u suri Ara kaže Lahum min jahannama mihadun wa mfauqim lawash. Kaže i njihova postanjina, i njihovi kreveti, i njihovi pokrivači bit će od vatri. I njihovi kreveti, i njihovi pokrivači će biti od vatri. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže i njihova odjeća će biti od vatri sarabinu min katiran, od katrana će biti njihova odjeća, njihove pantale. Pa Allah jalla šanu kaže, jevme jagšahum al-adabu min fauqihim wa min tahti arđulihim. Kada im patnja, kada im vatra dođe iz nemni ispod njih. A ovdje Allah jalla šanu spominje da će, da će biti zidovi oko, od vatre oko njih. Pa Allah jalla šanu spominje odjeću od vatre. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje šta? Spominje krevete, spominje pokrivače, sve će to biti od vatre. Da Allah jalla šanu sačuva. Znači pogledajte kako nam Kur'an dočarava kao da gledaš. Kako će ljudi koji budu u džahnemu da se Allah djelašava sa Draga vraću, čovjek radi jedne riječi može otići u vatru. Čovjek radi jedne riječi može otići u vatru da bude 70 godina u džahnemu. Pa makar, makar klanio, makar postio, makar ne znam šta radio. Radi jedne riječi. Sa svih strana će biti. I to je kao što Allah Đerašanu kaže u suri Ankebut, ma inna džahennama na muhajitatu mal kafir. Jahannam će sa svih strana obuhvatiti nevjernike. Jahannam će sa svih strana obuhvatiti nevjernike. Pa onda Allah Đelešanu u kuranskom majetu Bogu spominje jedan drugi detalj, a to je Ehata bihim suradiqva wa i jestagithu yugafu. <clears throat> Allah Đelešanu kaže, a koli, znači pogledajte u kakvom stanu, ako ni zatraže pomoć, pomoći će im se. Allah, bit će im pružena pomoć. Wa yastaghithu yughathu. Ako budu zatražili pomoć ko? Ti ljudi koji su šta? Koji su vatri? Yughathu. Biće im data pomoć. Biće im ukazana pomoć. Znači ljudi koji su u takvom stanju. Znači kada dođu u stanju da budu žedni. Jer u džahennemu nema vode. I zato svaki put kada oženite, sjetite se džahennema. Sjetite se džahennema jer je jedan od kuranskih ajeta, od kojih srce zaigra, je ajet u kojem Allah Đelešanu kaže وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ I stanovnici vatre će do, dozivati, će zvati أصحاب الجنة stanovnike dženneta. Stanovnici vatre će dozivati stanovnike koga? Stanovnike dženneta. Men ahidu alejna min al a umim u mima razakakumullah. Dajte nam vode ili ono što vam je Allah da. Pa će Allah jel naša, pa će oni odgovoriti inna Allahe harrama huma ala l Kaže Allah je to dvoje. Vodu. I druge podove. Allah je to dvoje zabranio nevjernicima. Vodu. Allah je zabranio. I sad to nevjernik, vječnost bez vode. Da Allah jel naša, sad će zato što nije tio da prizna i da kaže da postoji Allah jedan jedini i da se njemu pokori draga braćo. Inna Allahe harramahuma al kafirin. Allah je te dvije stvari zabranio nevjernicima. I kada dođu taj trenutak te žeći, oni će zatražiti pomoć. Moji je stagifu. Ako zatraže pomoć, bi će im pomoć ukazana. Međutim, kako? Ima in kel muhli ješvil vođuh. Kaže, sa vodom poput rastopljene kovine od koje će, koja će pržiti njihova lica. Koja bima im sa vodom kel muhr, poput rastopljene komine koja će pržiti njihova lica. Draga braću, Allah je u Kur'anu spominje četiri vrste pića koje će biti piće stanovnika džahnama. Četiri vrste pića koje će biti piće stanovnika džahnama. To je dobro zapadno. Prvo je takozvani hamim. Prvi je hamim, drugi je gasak. Znači hamim i gasak. Šta je hamim? Hamim je voda. Međutim, koja je toliko vruća, koja je toliko vrela, da je došla do vrhunca topline. I da ne može više da postane vruća. Znači to je voda koja je došla do vrhunca topline. Drugo je gasak. Gasak Allah Đelešanu spominje u Kur'anu suri Amme. Većina vas zna suru Amme. La je tukuna fiha brdan wala šaraba illa illa hamimen u asaka. Oni u džahnemu neće osjetiti niti hladnoće, znači misli se ono, jel, užitka hladnoće, svježine, kaže, vola šaraba, niti kaže ikakvog pića, osim hamima i vasak. Hamim je voda. Međutim, šta je vasak? Ibn Kesir kaže, vasak je također voda. Međutim, koja je toliko hladna da je doživjela vrhunac svoje hladnoće i da se ne može piti od tolike hladnoće. Znači, pogledajte sa kakve dvije vrste, sa kakve dvije vrste će šta? Piće Allah za našanu kažnjavati. Mada postoje na broju mufesira koji kaže rasak, da je to također vruća voda, međutim, koja je usta, koja je pomiješana sa nekim drugim stvarima. Međutim, Ibn Kesir kaže da je to hlada voda koja je došla od vrhunca svoje hladnoće. Treća stvar. Allah je lašanuhu opisiva i spominje nam da će oni piti piće koje se zove sadid. Koje se zove šta? Sadid. I to Allah je lašanuhu spominje u suri Ibrahim. Šta je sadid? Sadid je e, nešto također poput vode. Da kažemo, znači, ta kućina. Međutim, to je ono sve što bude izlazilo iz stanovnika džehennama. Od znoja, od krvi, od gnoja i tako dalje. Znači sve što bude izlazilo iz stanovnika džehennama, Allah Đalšanu će dati da to postane njihovo piće. Vojska mi mari sad, jete džarrahuhu, da Allah Đalšanu kaže, jete džarrahuhu, vola jakadu i sjehuhu. I kaže, međutim, to će piće biti tako, znači gusto, znači krv, sukrvica, gnoj, sve što izlazi iz rana, mokraća. Međutim, oni će to sa unicu džahnama pokušava da progutaju, ali neće moći da progutaju. A to će također biti na vrhuncu preline. Znači to je takozvani sadit. Je posljednik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu koji je zabilio žima muslim, da Džabra radijallahu ta'ala anhu spomenuo i rekao inna allaha in, inna ala allahi ahdan. Allah je uzeo kao obavezu uzeo kao zavjet da će onoga koji bude pio koji bude pio alkohol na dunjalku an yasqiyahu min tinat al-khabar Allah dželle šanu uz obavezu da će svakom onome koji bude pio alkohol na dunjalu normalno da čini taubu pokaje se da će ga napojiti od tinatul khabar od nečega što je ružno tinatul khabar u osnovu arapskom jeziku znači khabar nešto što je znači fesad nešto što je pokvareno Međutim, ashabi nisu znali precizno ta izraz. Pa su rekli Allahu poslanče, šta je to tima tu khabar? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Araku ahli nar, avu usaratu ahli nar. Kaže, to je znoj stanovnika džahannama ili usara, a usara je ono što izlazi od čovjeka, stanovnika džahannama. I četvrta stvar je, draga braću, buhl. Što Allah Đalašanu spominje ovdje, ovoj kuranskoj suri. A to je, ako ni zatraže pomoć, bit će im data pomoć. S vodom kel muhor, koja će biti poput muhala. Šta je muhol? Muhol u arapskom jeziku osnovi znači nešto što je blago. I zato, na primjer, Arab nekad kažu mehlan, mehlan, polako, mehlan, polako. Međutim, muhol u arapskom jeziku znači sve ono što se topi. Od predmeta, znači, na primjer, kao olova, kao željezo i tako dalje, sve što se topi, to se u arapskom jeziku zove muhol. Pa se tako prenosi da jedne prilike Abdullah ibn Mas'ud, taj poznati ashab, da je istopio bio jedan komad zlata, da je istopio malo zlata. I znate li kako ono kada zlato, znači nije to obična voda, to je nešto što je baš gusa. Znači, zna, ka, tobina, ona e, kovina, znači olovo, na primjer, ko, na primjer, ako ima ribara, kono, pa kad se pravi ona olova. Znate, znači, kako izgleda olovo kada se topi. Pa Abdullah ibn Mesud tako istopio koma zlata i rekao, kaže, ovo je najsličnije muhlu, kojeg Allah Đelšanu spominje, spominje u suri Al-Kahfi. A u jednom hadisu, koji zabilježi imam termiziju svom sunanu, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam se prinosi da je pratumačio riječ muhl, pa je rekao ke'akar iz zeyt. Kaže, to je poput onoga što ostane na dnu ulja. Znači, gusto. Znate, na, na primjer, imate ulje, pa ima ono dole kada se staloži ona, ono, one neke tvari, pa postane, znači, nije kao ostalo ulje, nego dole, znači, postane posebno gusto. Pa kaže poslanik Ali salatu sallam rekao ke akel zeit. To je poput toga vrsta ulja. Pa kaže poslanik prenosi se da je rekao fa iza qarrabahu ila vajhi pa kaže kada se to primakne licu onoga koji će sa tim biti kažnjavan saqatat farwatu vajhi. Kaže samo kada se primakne njegovom licu kaže meso sa njegovog lica će spasti od ručine. Međutim ovom hadisu ima slabosti. Znači ovaj hadis, znači nemojte uzeti sa ubjeđenjem, jer u njemu ima slabosti, jer se nalazi ravija koji zove, riš, e, zove se Rishid ibn Sa'ad, međutim, kažu činjaci hadisa za ovog e, raviju, da je znao da griješi u hadisima. Bio je pobožan, međutim, kaže, kao što kaže Bujunus, bio je pobožan, međutim, ta njegova pobožnost ga je navela da je počeo da brka hadis. Znači, pogledajte kako su naši učenjaci bili precizni. Znači, pogledajte kako je naša vjera prenesena znači za svako koji se nalazi u lancu hadisa, zna se njegova biografija. Pa se kaže bio je bogobojazan, bio je posebno pobožan. Međutim, odao se pobožnosti. Nije imao vremena nešto posebno za predavanje, za prenošenje hadisa, pa onda počeo da griješi. Umjesto ove riječi spomeni ove riječi. Pa su učenjaci hadisa rekli, od njega ne prihvatamo hadisa zato što nije precizan. Znači, ne da je bio lažac na uzu Bila Itala, bio bogobojazan. Svi kažu da je bio bogobojazan. Međutim, nije bio precizan u prenošenju hadisa. Znači tako da u ovom hadisu ima slabost. Međutim, u svakom slučaju, znači vidimo da je to također neka tekućina, znači kao što se prevodi kao rastopljena komina. Znači koja će također biti, šta? Koja će biti bić stanovnika jehanama da Allah djelo šanu saču. Međutim, posebno onima koji su pili alkohol na dunjalku, da Allah djelo šanu oprosti i da svakom onome muslimana ko pije alkohol, da mu Allah djelo šanu brza taubu da mu Allah Đelešanu dadne da se pokaje Allahu Subhanahu wa ta'ala. Draga vraću, ove četiri stvari Allah Đelešanu u Koranu govori da će biti stavnike, da će biti tiče stavnika Đelešanu. Draga vraću, ove, ovo, ovo, ove stvari, to je stvarnost. Nije to nešto kao kad čitamo neki roman, kao kad slušamo neku priču pa kažemo ono, je stvarno to tako? Je li hoće li to stvarno tako biti? Djeci kada nešto priča pa kaže, pa jel to stvarno tako ili me zafrkaješ? Znači, draga vraću, čovjek Ona pa uzbila i tala čovjek ne sumlja. Međutim, čovjek uvijek kada uči kuranske ajete, kada sluša kuranske ajete, treba da je ubijeđen. Da zna da je to stvarnost. I da je ubijeđen da je to stvarnost kao da gleda svojim očima. Allah je lišano tako pisao. Da kaže Allah je lišano bi se šara vasad mrtefaka. Kako li je to loše piće? Allah je lišano kaže kako je to loše piće i kako je to loše prebivalište. Da Allah je lišano spomnije stavnike džemneta. Jer Allah je lešanu nikada ne spomene stavnike vatre, a da ne spomene stavnike džemljata. Da ne ukaže na tu razliku. Na tu potpunu razliku. Pa Allah je lešanu kaže, inna ledina amenu, amenu salihat, inna nanu divu ađera men ahsen amena. Oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, pa mi nećemo dopustiti da propadnu djela oni koji budu dobro činili. Kada Allah je lešanu spomeni nagradu stanovnika džemljata. Kaže, ulaika lahum jannatu jannatu adn. Njima pripadaju edenski vrtovi. Teđri min tahtihim al anhar. Ispod njih će teći rijeke. Juhallavna fiha min asavira min zahabi. Oni će na sebi imati narupicu zlata. Allah je Đelšanu ovdje u kuranskom ajetu kaže da će imati narupicu zlata. Pogledajte. Znači i muškarci i žene će imati narupicu zlata. Može sad neko doći kaže, to je dokaz da mogu na dunjalku nositi Isto kao što ljudi koji vole popiti da Allah Đelšanu sveću. Kaže Allah Đelšanu spominje vino u Koranu. Allah Đelšanu spominje vino u Koranu da će to biti šta? Biće stavnika džernete. Pošto pa ja ne mogu na gnjalku da pije. Međutim, poslanik Ali Salatu Osman kaže koga bude pio. Znači razlike između vina na gnjalku i vina na hiratu. Zato što od vina na hiratu glava ne boli. I poslanik Ali Salatu Osman kaže ko bude ga pio na gnjalku neće ga piti na hiratu. Kao što poslanik Ali Salatu Osman je rekao za svinu. To je njima na gnjalku, a nama je na hiratu. To njima na dunjaluku, a nama na hiru. Allah je lišanu iskuša. Ja ga vraću. Allah je lišanu i u svakoj stvari što je naredio i zabranio, dao mudrost. I dao je posebnu mudrost. Međutim, na čovjeku je da to prihvati. Nije uslov da čovjek sazna zbog čega je nešto naređeno, zbog čega je nešto zabranio. Ili Allah je lišanu redio. Ili Allah je lišanu zabranio. Tu završava ta stvar. Međutim, u drugim kuranskim matima Allah je lišanu kaže da će imati narupicu srbra. U trećem kuranskom ajatu sura Hajj Allah dželle šanu kaže da imate narod od bisera. Pa tako jedan e, tako iz ovog se vidi kao što kažu komentatori Kur'ana da će svaki stanovnik džennet imati narod od zlata i od srebra i od bisera. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. I kaže oni će imati na sebi zelenu odjeću od sundusa i stabraka. Sundus u korkutom prevodu se prevodi kao difa i kadifa ako ne griješi. U svakom slučaju, isteb, sundus i stebrak su vrste svile. Jedno je ono malo blaža svila, a drugo je ono malo jača svila. Međutim, Allah Đelešanu hoće da, šta? Da ukaže na uživanje na koji će imati. Znači, ne samo da će imati, da će imati svilu, nego će imati više vrsta svila. Imaće i su, svilu koja se zove sundus i koja se zove istabrak. ina fiha ala l-arak. I on će biti naslonjeni na krevetima arapskom jeziku erike, araike, množina riječi, erike. Znači, krevet koji se posebno, e, da kažemo, e, ne krevet samo gdje čovjek spava, nego gdje se sjedi kada čovjek pravi svadbu. Kada čovjek pravi svadbu, onda on napravi ovako mjesta za sjedenje, znači to su Arapi nazivali erike, koje posebno ukrase sa odjećom, ukrase zidove i tako dalje. Znači to je posebnim prigodbama bi se tako osoba uređila. U posebnim prigodama. To se zove ereike. Allah Đelešanu približava i kaže na takvim mjestima, normalno, još ljepši, ne može se poriti sa dunjalukom, će stanovnici džemnata uživati. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, je mesta u Abu Hasanat Murtafaka, kako li je to lijepa nagrada, kako je to lijepo prebivalište. Normalno, draga braću, u džemnatu, ko što kaže poslanik Anihi Salatu Ima ono što oko nije vidjeno, što ga nije čuo. I što šta? Nije moglo da padne na pamet čovjeku. Što nije moglo da padne čovjeku na pamet nikako. Allah je lešanu što je pripremio vjenicu. Ja e, sada napravite jedno poređenje. Između onoga što smo spomenuli od vatre, sa kojih strana će biti, sa kojih strana će biti, od pića, stavnika, džahnama. I onda su onoga što Allah je lešanu odmah ajte poslije. Spomni. od toga kako će imati svinu, imat će zlat, ispod toga rijeke teku. Znači čovjek će ima da ono što poželi. E to i onda se vrate. A prije toga kad Allah je samo kaže ko će da vjeruje, nek vjeruje. Ko neće da vjeruje, nek, ko, no, ko neće da vjeruje, neka ne vjeruje. Međutim, evo šta ga čeka. I zato čovjek uvijek kada ovo čuje, da li, čovjek, da li vrijedi da čovjek čini neke stvari na modunjalku koji je tako kratak, koji je tako prolazan, da radi neke stvari a da zaradi ovu patnju koju Allah je lešanu Da li ima išta što je vrijedno toliko da radiš na tom dunjalku da bi zaradio tu patnju? Da radiš ovaj haram, da radiš ovaj haram, pa zbog čega subhanallah, pa zbog čega onda, onda mi koji slušamo Kur'an, koji učimo Kur'an, zbog čega činimo neke harame, i zbog čega nikako da se okalimo neke harama, pa čovjek ne mara prema svom namazu, pa čovjek propušta namaz, pa čovjek propušta namaz u džamatu, da Allah Đelešanu sačuva, pa čovjek sedi na svakakvim mjestima, pa čovjek govori svakakav govor, pa čovjek nikako da nauči Allah Đelešanu govor da uči, nikako da počne učiti Kur'ana što više, da se druži sa tim, nikako da ostavi ovaj haram. Dokle, draga braću, vrijeme ide, dani prolaze, dan za danom, dan za danom, dan za danom, doće nam smrti, onda što onda nas čeka ovo čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. A zar ovaj dunjanuk nije Za nije vrijedno da se čovjek žrtvuje na njemu. Da zaradi onu nadvedu koji spomni Allah subhanahu wa ta'ala. Zar i sa čim čovjek može da to zamijeni? Kažemo, ovo je samo jednom kuranskom majetu. Ovo je samo jednom kuranskom majetu. Međutim, kao što smo rekli, posebno ćemo ako bolje držati predavanje kojima vidjeti sve ajete, sve hadise u kojima poslanih sallallahu alaihi sallam opisuje džabne. I što Allah djela šalo pripremi. I zato, draga mlađa, ta vatra koju Allah subhanahu wa ta'ala govori to piće koje će biti stanovnika, piće stanovnika žena. Može li kod nas reći i biti siguran da to Allah Đelešanu nije pripremio za njega? Da to Allah Đelešanu nije pripremio za njega? Pa zbog čega onda čovjek toliko nemara? Zbog čega smo da toliko nemarni? Zbog čega onda nikako da kažemo sebi nećemo više biti kao što smo do sada bili? Da čovjek bude jak, pazite, Ovdje sada dolazi to pitanje karaktera. Da čovjek bude ja kao karakter i da sebi kaže, od pa danas, od pa večeras ostavljam taj haram. Ako sam taj haram radio, to ostavljam. Čak ako sam radio nešto što ne priliči jednom vjerniku, ostavljam više to da radim. Jer Allah ti lišanu to zabrani. Tako, dakle, braću, tako čovjek mora da razmišlja sa sobom i zna to da. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje, da nam oprosti i da učini da sjećanje na džennet i na džahennet, na džennet i na džahennet, da bude naša. Da bude nešto što je svaki dan uz nas. Nešto što je svaki dan uz nas. I da Allah subhanahu wa ta'ala ojača naš iman. Ko bo da sljedeći put počinjemo sa govorom, odnosno počinjemo počinje kuranski ajed. U kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o dvojici ljudi. U kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o dvojici ljudi, o dvojici vlasnika koji su imali dvije bašte. To je sada Đelešanu ovdje sada počinje da govori o trećem iskušenju, to je iskušenju metka. Kako je jedan bio vjernik, kako je drugi bio, da kažem, bio siguran u sebe i u svoj metak, a drugi je bio siguran samo u Allah subhanahu wa ta'ala. Da nam Allah Đelešanu spomnije njihov razgovor, spomnije njihov dijalog. I Allah subhanahu wa ta'ala spomnije nam njihov isot. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas koristi i od toga što ćemo spomenuti kao što nas je inša Allah i ta'ala koristio od onoga što smo do sada spomenuli od komentara ove kuranske sure na kulu kabli hada wa sakfiru Allah li vrata sve još jedno napomenom imamo dole jednu knjigu koju smo dobili po posebno jeftinoj cijeni ova inače je knjiga e, 40 maraka međutim dobili smo je i prodajemo po 25 maraka Ova je knjiga knjiga se zove Veliki imami i vođe islamskog pokreta u savremenom dobu znači napisao je jedan ovaj eh, Šejh Abdullah Šejh Abdullah Aqil Sulejman Al-Aqil prvo profesor Salih Čolaković bila je promocija ove knjige međutim ne znam koliko je vas bila a u svakom slučaju ova knjiga govori o e, biografije učenjaka savremenog doba koji su bili prepoznatljivi u svom radu za islam ljudi koji su bili vođe da tako kažemo islamskog buđenja u svojim mjestima. Znači od Maroka do Alžira, preko Egipta, Sirije, Jordana, Iraka, Saudijske Arabije i tako dalje. I u kojoj se govori o tome kako su ti ljudi svoj život proveli pozivajući Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači knjiga je pogotovo E, pogodna što čovjek ne mora da uzme i da je pročita od početka do kraja. Čovjek kad vidi, na primjer, 600 strana, o, ko će to pročita? Međutim, možeš jednostavno da uzmeš biografiju tog i toga i da je pročitaš večeras. Ja vreću smatra da, da je ova tema, znate da ne je mogućaj da donesem ovdje knjigu, da je ovaj, da kažem, e, da je propagiramo, međutim, mislim da je ova tematika veoma bitna u životu svakog muslimana. U životu svakog mladog muslimana. Znači, koji želi da promijeni stanje oko sebe. I koji želi i koji mora da ima snage da utiče na ljudi oko sebe. A vidjet ćemo kako su ovi ljudi, vidjet ćemo kako su ovi ljudi čitav svoj život. I veliki broj njih je na kraju poginuo ili bio ubijen radi islama. Radi ti također ćete znači, imati priliku da upoznate kakav je način vlasti i dan danas u velikom broju slučajeva i tada bio u današnjim arapskim zemljama. Znači tamo ljudi, znači te vlasti uopšte ljudi ne sude po Allahovu zakonu, ljudi se također suprostavljaju omladini koja planje i tako dalje, i zato ćete biti veliki buroj, nije da je pogubljen. Na primjer, pogubljen u Egiptu, pogubljen Pogotovo što, na primjer, imate slika nekoliko njih, dvije minute prije vješanje ili prije, dvije minute prije pogubljenja. Na kraju kraju sami Sejid Kutb kojeg ovdje spominjemo je jedan od tih žrtava ikbatskog režima koji je koji je ubijen, koji je ubijen. Znači on je poznati komentator Kur'ana, međutim nije odgovarao vlastima, odnosno režimu tog vremena i pogubljeni. Tako da ćemo, a, mislim da u uistinu ova knjiga, da kažemo, utiče i daje čovjeku snagi, da se suprostavi, da kažemo, a, e, tom džahilijetu, tom neznanju oko sebe, Znači, ne da kada kažem da se suprostavi, ne u smislu da se suprostavi silom, nego da se suprostavi znači, sa snagom svog imana i da čovjek uvijek bude svjestan da je obavezan da utiče na ljude oko sebe, na svoju porodcu, na svoje komšije. Jer vidjeli smo, draga braćo, alkohol, kakva je kazna onoga koji pije alkohol. Pa za čovjek može dozvoliti da ima u svojoj kući nekoga, na primjer babu, ima dedu, ima ovoga, ima brata koji pije alkohol, međutim da ostane ravnodušan prema svemu tome. Čovjek mora da utiče. Međutim, ovi ljudi su čitave svoje živote posvetili tom uticanju, tom uticanju na druge. I zato sigurno da je to jedna inspiracija za svakog od nas, da budemo od omladine koji poziva Allah subhanahu wa ta'ala, koja želi da što više bude mladi ljudi koji obavljaju namaz, koji se klone alkohola, koji se klone ovih harama i tako dalje. Pa eto, dole imate priliku, onaj, da uzmete, znači inače rekao sam ova se knjiga, mi smo dobili po nekoj cijeni od 25 maraka, tako da ona misli da je cijena pogoda, normalno, kao što je običan, ko ne može odmah da plati, može da onaj. kaže znači nije nikakva namjera od ovoga zarade, nego stvarno sam odabrao ovu knjigu i moli onaj, zahtijevao sam da se od izdavača da donese knjigu ovdje zato što misli da je stvarno veoma korisna i vrijedna knjiga za svakog mladog čovjeka. Na salam dobro.